Aixialdiak Euskaraz posible egiten duen udaleku elkartearekin pundua eginen dugu egun, oporretan aste bateko egunaldiak, eskian, ala itxas bazterrean, baita astezken atxaldeko aixialdi zentroak ere kudeatzen ditu elkarteak gurekin. Amets lehizu zanko ordinatzailea egun hona. Egun hona. Egia da irratian usu lan eskainzak baditugula. gula, eh, udalekuren zat, e, eh, eta udalekuren gandik, rango dugu, impresio bat da, la eskaera onditzen ari da. Beharrak onditzen dira. Uh, bai, or, guri beharrak handitu zaizkigu laugarren bilgunea ideki dugunetik, eh? joan urtean uh, ustaritzeko bilgune berria ideki dugu, beraz uh, opor guziz uh, ideki, bilgune guziak idekiak direnez, egia da uh, gure aktivitatea handitu dugula eta beraz animatzaile gehiago sekatzen ditugula gara horietan eta gero udan, udan eta egon aldien beharra guti gora bera berdintxuak egoten dira, uh, baina uh, orain arte komunikazioan ez ginen, baita ez trebe, <laughs> eta ez ginen baita ezpada hola argiki erraten ogeita mar bat animatzaile sekatzen ginetuela udako. Oita mar, oita mar bos bat, uh, xifre lodi horiek ez ziren baita ez eta eta beraz uh, hori uh, beharra eta badugu beti, uh, baina uh, hori uh, berdin, desberdinki komunikatuz. Hmm. Hordean egia da, joen urteko berrikuntza udalekurentzat izan zela ustaritzeko aixialdi zentroaren idekitzea. Eta gainera, justuki, hemen baikira, eh? ustaritzeko egonaldi zentroaren ere pertsona bat sekatzen duzie hor txaileko porrentzat, eh? norbait intesatu bali bada, animatzaile lanetarako, bihastez, uh, eh, gaur lau bilgune dira, nola funtzionatzen du beraz ustaitzekoak bere lekoa egin ote du? Bai, berelekoa egiten ari da, poliki-poliki, untxa, uh, eh, bilan baikor bat egiten dugu, eh, lehen urte eh, hortaz, uh, familiak ari dira poliki-poliki etortzen, eta, eta, eta berriz etortzen, beraz hori guretzat uh, seinale hona da, eh, publikoa fidelizatzen delarik, uh, beti seinale ontzat hartzen dugu, eta hori, beraz otxaleko bakantzetan, bilgunea idekia izanen da, beste hiru bilguneak bezala, eta beraz, eh, baliatzen dut ere horretarazteko izen emateak a, ah, libro direla oraindik eta familiek deitzen aldutela a, ah, izena emateko haien aurrentzat, ah, otzaileko bakantzantzat eta beste, beste oporrentzat. Uztaritzeko bilgunaren bere da oporretan baizik idekia dela, endaia baiona eh, eta miarritzekoa haste azken eta oporretan idekiak mm. dira. Hor mm. da, laro gehi garen amarkadan, guti gora bera, biatu zen udalekuren esperientzia, zera, ze garapen ukan duela udalekuk errango zenuke? Abe, uh, udaleku handituz uh, eh, joan da, urteetan zehar, uh, bai proiektuak eta bai egituak garatuz, uh, asiran laro eta iru urtean, eh, sortu zen, eta zen bereziki egonaldien antolatzeko, eh, saskako gurasoan aldetik uh, uh, sortu baitzen, poliki-poliki beraz laro iru urtean uh, elkarte desberdintu zen uh, eta uh, urteetan zehar gero uh, egonaldiak uh, garatu, baina baita ere bilguneak ideki, bilgune batekin hasi ahangoitzen gero baionan zena, handotik endaiakoa, miahitzekoa ideki dugu 2008an, uh, eta hor ustaritzekoa 2008an, amazazpian. Mm, bai. <laughs> Horra, mm, beraz, uh, bai, aktivitatea gara tu dugu, ideian da beti uh, Euskararen erabilpena sustatzea isian bitartez. Mm. Eta, behazken, uh, irurte, laurte hauetan ere eskola aldi inguruko jarduenan bitartez ere aktivitatea desberdinki garatu da. Eskola inguruko tailexak uh, proposatu baititugu eta antolatu ere bai. Eh, eta beti segitzen dugu duela hainbat urte eh, hainbat urtez antolatuak izan diren proiektuak eh, zinema ama bostaldiari pentsatzen dut adibidez, orain zine eskola bilakatzen dena, ez duena gehiago udalekuk bakarrik kudeatzen, baina nala ere parte hartzen du antolaketan eta hainbat augen txokoak eta segitzen ditugu aktivitate batzuk almatu dira, beste batzuk garatzen ari, perazat mm bada, egiteko haino. Bada egiteko, uh, galera bat eduzot, langile ziste urtean zehar, eta zonbat uh, orotara urte guzian, azkenean egonaldi eta desberdina kontutan hartuz? Hor duan, uh, eh, behantza behuzu baditut sifreak justuki biunat amazazpi urteko bilana egiten ari baikira. Hor uh, aldetik... Uh, udalikun 2008 urtean, eunta sei langile desberdinek lan egin dute. Mm. Eunta sei langile horietatik, uh, badira permanenteak, urte osoan lanean ari bidenak, CDD edo CDI kontratuan, uh, hogeita lau bat gira, uh, eh, batzu zinez denbora osoz, beste batzu denbora erdiz, eta zazpi sortzi animatzaile uh, denbora laur denez meetup horien animatzeko, eta uh, ondoan, da ba, ditugu, be, bimilatana zazpiurtan, irurogei eta emeretzi, bat uh, noiztenkako animatzaile uh, eldu zaizkigu uh, udalikurat, bereziki uh, oporretan, uh, bilgune eta ikonaldien animatzerat. Hortako ere lan de jaldiak erregularki uh, zabaltzen ditugu, be urtean zer, larogei bat... Uh, um, Eh, la, gazte lanarazten arazten baititu udalekuk. Hmm. Egon, egon aldiak beraz zonbat badira? Hmm. Hau mm. da, ama bi udan eta e, eski egon beraz neguleku, hor hotxaileko oporretan, uh, eh, egon potolo bat dena, bit alde dira baina egon bat bezala kontsideratzen dugu, eh, eta gero ustailan ameka ama bi detenitzen du urteak, ama bi, ama bi egon antolatzen ditugu. Balitaike gehiago egiterik, justuki, zakit eskaera gehiago delakon, adibidez? Hau da, eskaeraren aldetik pentsatzen aldugu baiet, uh, eh, oartzen baigira gure egonaldiako oso fite betetzen direla, Haudan ez denak, dependitzen du, batzak arrakastak jistona dute, bon, ba, eguleko adibidez, haste bakar bat betetzen da, zer fegonaldia egun bakar bat betetzen da, bon, bala, joanen urtean egin ginoen egon aldien zati zen emate egun bat, larun bat goiz eh, eh, bat ez, kanboko uh, salbador kolegioan, ideian ginoen iskabat sistema aldatzea eta... Eh, marka gehiago ekartzea izen emate moduan, mm. Eh, altakigu, alortu dugun, baina formulala eh, formula laire interesgarria txaman dugu, eta egun hortan, oartu gira, bai egon aldi batzu, eh, segidan beteak izan gidela, permanentzia hori, uh, emateko, eh, permanentzia hori egoizeko amaretan hasten zen, eta guraso batzu goizeko zazpiak eta erditan atea inzinean ziren haien tukia segurtatzeko mm. Eh, haien mm. uh, aurrak uh, eh, segur egon eh, joan entzirela. Beraz, bai bada eskaera, erurte guziz baitugu jandu dan bezala egon batzu bestak baino fitago betetzen direnak. Gero antolak eta bat da eta kostu bat da egon antolatzea eta garatzea eta hortan hortan zailtasun gehiago bada, animatzaile gehiago atseman behar baita, guk udalekun orain artea utua egin dugu um, zuzendariak, egonaldian zuzendariak udalekuko permanenteak izaitea, eta artearen uh, eh, proiektu ezitzailea, edo ezik, eh, eta proiektuaren kalitatea segurtatzeko, koherentzia eta bar, uh, eh, beraz ezin gira biderkatu nahi bezain bat, beraz eh, ikusiko, ala ere, badakigu badela eskaera bat ere, podo, ere publikoan aldetik, eh, izkuntza aldetik eragina kristona baitu egonaldi batek, Euskararen erabilpenari buruz. Beraz, eh, hori, gogoetatu beharko dugun, nola, nola garatzen aldugun, eh, ara, gure aktivitatea zaitasunetan eman gabe, eta gure proiektu pedagogikoa ari ere, uh, koherentea izan, uh, ez. Mhm. Eh, horrez uh, gain, uh, eh, ipatu duzulen eh, pixka bat, baina uh, tap delakoak aldaketa bat aldaketa bat ere gertatzen aliteikelako, ondoko sartzean eskola erritmo aldaketarekin, dura bizpairu urte aldatu zen, lau egun terdiko erritmora pasaziren ikasleak, atxaldeko animazioak sartuz, udalekuk berak ere beraz proposatu, proposatzen ditu, aktivitateak, baina ondoko sartzeari begira aldaketak izaiten aliteizke berriz ere, hori nola ikusten duzu uh, ondoko sartze hori. Ebe erantzunen zain egira, <laughs> egiko itxen uh, erabakiak urbildik segitzen ditugu, eta se askarenak, uh, behor, normalki larun batean uh, se askak bere erabakiak tuberko luke ikastoren kontsailua delako, eta horren arabera, bai, uh, guretzat eragina izanen du, uh, beha diakiteko, eazta azkenak beharitz egun erdi edo egun osoz idekitzen alko ditugun, gure bilguneak, langi langileen eh, be, lan planingak eta lan baldintzak eh, eta, eta bilguneak adibidez badugu eh, hor uh, gogo eta bat endaiaren zat adibidez gure bilgunea ikastolan dugu. Mm. Erikoetxeak, endaiako erikoetxeak erabaki hartu du lau, egunetan, lau egunetara pasatzea. Hmm hor larun batean se askak erabakitzen badu lau eta erditan egotea, ebe guk hor bilgunearen zat, arazo bat ukanen dugu hastazken entzat. Horra, mm. beraz badugu dugu zinez eh, galdera praktiko eta eta eta politikoa gibelean ere, uh, beraz behar aktualitatea hor segitzen dugu, beraz eh, bai se askak erabaki hartuko du hilabete ondajean, normalki, eta beste erriko etxak batzuak hartu dute edo hartzan ari dira, beraz otxailean berantenik uh, diakin beharko dinuke eta horren arabera, be bai, berritz lan eh, landu beharko ditugu, eh, bai langilean uh, eh, lan, lan orduak, bilgunean idekitzeak, eta eta diru, diru elkartaren diru egoera, eta, eta bah, badugu, ukanen dugu berritz ere lan. <laughs> Bai. Ebe berri zaipatuko dugula entxegur, ondoko hilabetean berdin, ea zer emaiten duen e, emaitzak egia da gauzainitz aldatzen ahal dituzkela, uh, e, bai, bai ikaslentzat, bai burasuentzat, bai erikoentzat, bai elkartentzat, hainitzentzat uh, funtsian. Amets, lehi udalekoko koordinatzailea gurekin ginuen mil esker.